Figurinha! É assim. Será que dá pra consertar aquele erro que eu cometi? Desculpe se eu te fiz chorar. Minha intenção é só te ver sorrir. Eu preciso sofrer pra parar de ser besta. E querer te ver só de segunda a sexta. Pra no final de semana grana Metida perdida, os contatinhos me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia fica sem você Minha figurinha Que completa o álbum da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Com vocês, MC Bruninho É o Bruninho Será que dá pra consertar? minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido contra ti me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem a mão Mas quando te vi partir Levou um pedaço do meu coração Canta tá aí! Vai! Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completo álbum da minha vida é ganhar a loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Tá sem você Minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia é. é o Bruninho Quem gostou faz barulho pro faz barulho, rapaziada MC Bruninho Valeu, Bruninho Aê, Muito galera. sucesso, viu? Obrigado, Obrigado. pelo carinho. Obrigado, Obrigado, por participar desse momento tão especial na nossa carreira. É nóis. Tamo junto. Fenômeno. Muito sucesso. Salva de palmas pra Bruninho! <laughs> Valeu, pai.